վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Այս մասին ավելի մանրամասն առաջիկա մեր թողարկումներում։ Մարտի 25-ին եւ լույս 26-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 2500 գրակոց։ Ինչպես տեղեկացնում է ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը, շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը շարունակել է կիրառել նաև 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետներ, հան 17 ու RPG 7 տիպի նռնականետներ։ Մարտի 26-ին ժամը 7:00-ից մինչև 7:40-ի սահմաններում հակառակորդը TR-107 տիպի զենիթահարթիռային կայաններից շփման գծի հարավարևելան ուղությամբ 5 կիլոմետր խորությամբ արձակել է 45 արկ։ Արկակոծման հետևանքով վիրավորում է ստացել Թաղավարտ գյուղի բնակիչ 1989 թվականին ծնված Երվանդ Կարոյի Ֆիրյանը, ով զբաղվում էր գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Մանրամասները ճշտվում են։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատժիչ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի նախարարցակ ակտիվությունը ճնշվել է։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից իրադրության սրումը եւ հայտարարում, որ ստեղծված իրավիճակի հետևանքների ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է հակառակորդ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Մարտի 25-ին ԼՂՀ ազգային ժողովում Աշոտ Ղուլյանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել ԼՂՀ նախագահային առընթեր համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Քննարկվել են կազմակերպչական հարցեր եւ ուրվագծվել մասնագիտական հանձնաժողովի առաջիկա անելիքները։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ ազգային ժողովի մամլոյցարայությունից, մտքերի փոխանակության արդյունքում հանձնաժողովը որոշել է սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի ձևավորման ու մշակման նպատակով դիմել ԼՂՀ քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց, քաղաքական կուսակցություններին եւ հասարակական կազմակերպություններին իրենց տեսակետներն ու հիմնավորումները մինչեւ ապրիլի 2-ը ներկայացնելու առաջարկով։ Սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված տեսակետների եւ դրանց պարտադիր հիմնավորումները ներկայացնելու համար գործում են const.com.gmail.com էլեկտրոնային փոստը եւ 047948508 0972777 հեռախոսահամարները։ Մարտի 25-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանն ընդունել է ճանաչողական այցով Ստեփանակերտ ժամանած Հունգարիայի Պիտեր Պազմանի անվան կաթոլիկ համալսարանի ուսանողներին եւ դասախոսներին։ Ողջունելով հյուրերին արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ հունգարական համասարանի ուսանողների այցերը, որոնք արդեն դարձել են ավանդական, ոչ միայն թույլ կտա նրանց ավելի ճշգրիտ եւ ամբողջական կարծիք կազմել Արցախի մասին, այլև կապեր հաստատել Արցախի համասարանական շրջանակների ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման ընթացքում Կարեն Միրզոյանը ներկայացրել է ԼՂՀ արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, անդրադարձել Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացին, ընդգծելով, որ այդ ուղղությամբ ձեռքբերված հաջողությունները նպաստում են ԼՂՀ միջազգային ինտեգրմանը եւ տարբեր ոլորտներում համագործակցության զարգացմանն ու ամրապնմանը։ ԼՂՀ արտգործնախարարը պատասխանել է նաեւ մասնակիցների հարցերին։ Խոսելով Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ ղեկավարման գործընթացի մասին Կարեն Միրզոյանը նշել է, որ իրական առաջընթացի բացակայության պատճառը ադրբեջանական իշխանությունների ապակառուցողական քաղաքականությունն է, ուղղված բոլոր միջոցներով բանակցային գործընթացի խաթարմանը։ Երեք Պոլ Էլյուարի տուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի հանրակարթական դպրոցների աշակերտների եւ Պարարվեստի քոլեջի ուսանողների մասնակցությամբ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կայացել է միջոցառում նվիրված ֆրանսախոսության միջազգային օրվան։ ԼՂ արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը կարևորել է օտար լեզվի իմացությունը, որն արցախցիների համար նոր հնարավորություն ու պատուհան է դեպի արտաքին աշխարհ։ Ֆրանսերենը մեզ համար հատուկ լեզու է ոչ միայն նրա շնորհիվ, որ հայերին ու ֆրանսիացիներին դարավոր պատմական կապեր են միավորում, այլ նաև նրանով, որ ֆրանսերենը մշակույթ է, որը միավորում է տարբեր երկրներում ապրող մարդկանց։ Այն եւս մի հնարավորություն է մեզ համար ոչ միայն լեզուն յուրացնելու, այլ նաև աշխարհին պատմելու Արցախի մասին ճշմարտությունը։ Այսօրվա դերությամբ Ֆրանսիայի հետ մենք ունենք 7 քույր քաղաքներ, ասել է Արցախի արտգործնախարարը։ Լղեգրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանի խոսքով 5 տարի առաջ ընդամենը երկու դպրոցում էին ուսումնասիրում ֆրանսերենը, իսկ ներկայումս արդեն 5-րդ տարին է, ինչ ուսումնական ծրագրով նախատեսվել ու որպես երրորդ օտար լեզու Ստեփանակերտի եւ շրջաների մի շարք դպրոցներում ուսուցանվում է ֆրանսերեն լեզու առարկան։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Այսօր Երեկոյան Սուրբ Զատիկ տոնի նախաշեմին եկեղեցիներում մատուցվելու է ճրագալույցի պատարակ։ Ճրագալույց անունը ցակել է ճրագ լուցանել, վառել արտահայտությունից, քանի որ եկեղեցում Երեկոյան բազմաթիվ լապտերներ ու կանթեղներ են վառում եւ պատարակ մատուցում, որի ընթացքում բոլոր հավատացյալները վառվող մոմեր են բռնում։ Ճրագալույցի լապտերների ու մոմերի լույսը խորհրդանշում է այն հոգեվոր լույսի ճառագումը մեր մեջ, որ մեզ բար Պարքևես Փրկիչն իր տնորինություններով։ Իսկ վաղը Սուրբ Զատիկ է։ Սուրբ Զատիկը կամ Հիսուս Քրիստոսի հրաշապար հարության տոնը հայ առաքելական եկեղեցու ամենագունեղ ու թերևս ամենատարածված տոնն է։ Այդ օրը տրվում է Հիսուս Քրիստոսի հարության ավետիսը։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս Սուրբ Զատիկը նշանավորվում է նաև մեծ պահքի ավարտով։ Հադրութի շրջանի Խծաբերդ համայնքի առօրյայի ձեռքբերումների եւ խնդիրների մասին հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Խծաբերդ համայնքն իր մեջ ընդգրկում է Սպիտակ շեն, Պետրոսաշեն, Վաղավերտ եւ Արտահերդիկ բնակավայրերը։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ բնակչության հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է, նեղլաբուծությունը եւ հողագործությունը։ Համայնքան ընդգրկված է Վանաձորի ենթաշրջանի համայնքների գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրի մեջ, որը հնարավորություն է տվել զարգացնել ինչպես անասնապահություն, այնպես էլ գյուղատնտեսական մի շարք մտքերի արտադրություն։ Հրադադարից հետո գյուղում մի շարք սոցիալական հարցեր լուծում են ստացել։ Վերանորոգվել ակումբի շենքը, որտեղ տեղակայված է նաև բուժկետը։ Զգալի աշխատանքներ են կատարվել բնակչության ջրամատակարարման բարելավման ուղղությամբ։ Համայնքում կառուցվել են բնակելի տներ, մի շարք բնակարաններ վերանորոգվել են։ Այդ նպատակով շրջվարշակազմից հատկացվել է տարբեր տեսակի շինանյութեր։ Բայց եւ այնպես համայնքում դեռևս բնակարանների կարիք կա երիտասարդ ընտանիքների համար։ Բնականային մեծ մասը կապիտալ վերանորոգման խիստ կարիք ունեն։ Գյուղի եկող ճանապարհը չնայած վերանորոգվել է, բայց եւ այնպես անբարեկարգման կարիք ունի։ Համայնքը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում շենանում է։ Համայնքն ընդգրկող արտահերտիկ գյուղը ոսկի կանվեց։ Այստեղ կառուցվել է 8 բնակելի տուն, որտեղ այժմ ապրում է 16 բնակիչ։ Գյուղը պետական աջակցության կարիք ունի։ Համայնքում լուծում պահանջող խնդիրներ դերևս շատ կան պետական աջակցության պետք է լուծում ստանան։ Մնում է հուսալ, որ դեմքով շրջելով դեպի սահմաններ յուղերը, լուծելով արկա խնդիրները կբարելավի ժողովրդական վիճակը այդ յուղերում։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի քսենոֆոբիայի կանխարգելման նախաձեռնություն հասարակական կազմակերպության կողմից հրատարակված հայատյացությունն Ադրբեջանում գիրքն օրերը Ստեփանակերտում ներկայացվել է Արցախցի ընթերցողին։ Գրքի շնորհանդեսին մասնակցում էին Արցախի հասարակական կազմակերպությունների եւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Հարևան երկրում հայատյացության բոլոր դրսևորումներն ուսումնասիրել ու գրքում ամփոփել են քսենոֆոբիայի կանխարգելման նախաձեռնություն հասարակական գազམ་ակերպության նախագահ Արմինե Ադիբեկյանն ու ադրբեջանագետ Անժելա Էլիբեկովան։ Մեր նպատակը երրորդ կողմին Ադրբեջանի իրական դեմքը ցույց տալն է պետական մակարդակով այս երկրում տարվող հայատյաց քաղաքականությունը եւ այդ երկրի հետ խաղադրացիական հարաբերությունների անհնարինության պատճառները ներկայացնելը։ Գրքի հրատարակման նպատակը բարձաբանել են հեղինակները։ Հայատյացությունն Ադրբեջանում գիրքը համահեղինակները նախքան Արցախի ընթերցողի ներկայացնելը ներկայացրել են նաև Հայաստանում կայացած այլատյացություն, ռասիզմ եւ նացիոնալիզմ համաժողովին, իսկ ստացած արձագանքները թույլ են տալիս ասելու, որ գիրքը որոշակիորեն հասել է իր նպատակին։ Պարզապես պետք է այդ քարոշությունն ավելի լայն մասշտաբներով իրականացնել այդ իսկ վաճառով մտադիր ենք այդ գործին ներգրավել լրատվամիջոցներին ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, բարձաբանել են գրքի հեղինակները։ Որ բոլորը մասնակից լինեն այդ տեղեկատվության ուսումնասիրությանը, որը զետեղված է ինչ որ թեմատիկ կայքերում, որովհետեւ դա ավելի շատ ուսումնասիրվի, տարածվի, որովհետեւ օգտագործվի եւ լրատվամիջոցների կողմից, այսինքն ամբողջ փաստարկային բազան արդեն հավաքված է եւ դրա մասին կարծում եմ արժի եւ գրել եւ լուսաբանել եւ խոսել ավելի հաճախ դրա մասին։ Իհարկե այդ ամենի մասին շատ է խոսվում, լուսաբանվում, սակայն մենք փորձել ենք ավելի դուրին գործիքներ ստեղծել այդ քարոշչության համար, ասում է քսենոֆոբիայի կանխարգելման նախաձեռնություն հասարակական կազմակերպության նախագահը։ Այստեղ ավելի շատ խնդիր այն էր, որ հարմար ինստրումենտներ տալ եւ լրագրողներին եւ NGO սեկտորի աշխատողներին, որոնք թեմայով զբաղվում են, որպեսզի իրենց ավելի հեշտ լինի։ Ընդհանրապես մեր խնդիրն էր հեշտացնել աշխատանքը, ցույց տալ, թե ինչ կա, ինչ գոյություն ունի արդեն տարբեր լեզուներով, ինչ քարոշչական պրոդուկցիա ունենք։ Գիրքը լույս է տեսել երկու լեզվով՝ հայերեն եւ անգլերեն, գրքից բացի նախաձեռնության հեղինակները ստեղծել են նաեւ մի քանի կայքեջեր, որտեղ նույնպես ներկայացված են համահունչ նյութեր։ Խոջալի net կայքը Աղդամի 92 թվականի դեպքերի վերաբերյալ է։ Safarov.org կայքը Ռամիլ Սաֆարովի ամբողջ кейսն է այդտեղ, Stop Hate Speech net-ը դա գրքի կայքն է հայտիացին Ադրբեջանում, Azeri Child Info կայքը դա արդեն Ադրբեջանի մանկական գրականությանը եւ այլատիացության տարածման հենց մանկական գրականության մեջ։ Դրանա վերաբերում եւ սորական ցեղասպանություն ֆիլմերի ցանկը Բաքու, Շուգայիթ, Մարաղա, Կալցո օպերացիայի մասին։ Առաջկայ մասնախագծ գործին կավելանա եւս 1 ադրբեջանական խավի արային դիվանագիտություն վերտարությամբ տեղեկությունների ու վերլուծությունների շտեմարան, որը կներկայացվի առանձին կայքեջով։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Օրերս Երևանի Հովանես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնում ԼՂ կրթության եւ գիտության փոխնախարար բանասիրական գիտությունների տեխնացու Արմեն Սարգսյանի հեղինակած Արցախի բանահյուսությունը գրքի շնորհանդեսներ։ Շնորհանդեսին զուգահեռ տեղի է ունեցել նաեւ Արցախի դեկորատիվ կիրառական արվեստի խորագիրը գրող ցուցահանդեսի բացումը։ Արցախի բանահյուսությունը գիրքը, որ ներկայացնում է Արցախյան բանահյուսության ավանդույթների, սովորությունների, ազգագրական առանձնահատկությունների յուրօրինակ պահպանությունը, անցյալ տարի տպագրվել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության հովանավորչությամբ։ Այն տպագրությանը երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագիտության ինստիտուտը եւ Արցախի Պետական համալսարանի գիտական խորհուրդը։ Գրքի տպագրության հարցում ներդրում ունի նաև լեգայի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Արցախի բանահյուսությունը համահավաք ժողովածու է եւ ամփոփում է հեղինակի 1992-ից 1915 թվականն ընկած ժամանակահատվածում ավելի քան 160 բնակավայրերից տարբեր տարիների հավաքած նյութերը։ Ինչպես հայտնեց Արմեն Սարգսյանը, գրքում ներկայացված է շուրջ 9000 բանահյուսական նմուշ։ Ներկայացված է Արցախի վիպական բանահյուսությունը, հեքիաթներ, ավանդություններ, առակներ, քնարական բանահյուսությունը, վիճակի երկեր, զվարճալի ստեղծագործություններ քնարական եւ ասույթաբանական բանահյուսություն, տպագրել եմ Ղարաբաղի բարբարի մեծ բարարանը եւ միշտ ասում եմ, որ եթե որևէ մեկը կազմում է ազգագրական որևէ շրջանի բարբարի բարարան եւ դրան զուգընթաց բանալիսական եւ ազգագրական նյութեր չի հավաքում ազգագրական այդ շրջանից, ապա նա առնվազն ոչ խնայողաբար է օգտագործում իր ժամանակը։ Այդ առումով երևի է ժամանակը խնայողաբար եմ օգտագործել եւ ավելի քան 20 տարիների ընթացքում հավաքել եմ շուրջ 30000 էջ բանահյուսական, ազգագրական եւ բարբարային նյութ։ Մատնանշելով առհասարակ բանահյուսական նյութի հավաքման, ինչպես նաև ժողովածուի ժանրային եւ իմաստային առանձնահատկությունները շնորհանդեսի բանախոսներն իրենց ելույթներում հեղինակին շնորհակալություն հայտնեցին գրքում Արցախի բարբարի ու կոլորիտի պահպանման համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարտի 26-ին տեղական ժամանակով ժամը 00:11-ին Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից Հայաստան-Վրաստան սահմանային գոտում Աշոց գյուղից 5 կիլոմետր հյուսիսարևելք, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ գրանցվել է 2.3 տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ստորգետնյա ցնցումների ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 3 բալ, երկրաշարժը զգացվել է Աշոցքում 3 բալ ուժգնությամբ։ Մարզասերների համար Արցախի պրոֆեսիոնալ Arm Fighting Ֆեդերացիայի հավաքականը գլխավոր մարզիչ Արմեն Հայրապետյանի գլխավորությամբ մասնակցել է մարտի 20-ից 23-ը Երևանում անցկացված Arm Fighting Selection 10 մրցաշարին։ ԼՂՀ պրոֆեսիոնալ արմֆայթինգ ֆեդերացիայի փոխանցմամբ մրցաշարում արցախցի մարզիկներ Մանվել Մազմանյանը, Մովսես Հակոբյանը, Վարուժան Հարությունյանը, Էդմոն Հայրապետյանը, Վահրամ Հարությունյանը, Աշոտ Հայրապետյանը, ինչպես նաև գլխավոր մարզիչ Արմեն Հայրապետյանը զբաղեցրել են առաջին, իսկ Արտակ Ստեփանյանը եւ Էդվարդ Հակոբյանը երկրորդ հորիզոնականը։ Բերձորի մարզադաշտում տեղի ունեցել ատլետիկայի քաշաթաղի շրջանի թիմային եւ անհատական առաջնություն։ Հերրախուսով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Սոհրաբ Արքոյանը։ Առաջնությունը կազմակերպել է Շեփվարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժինը Վերնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության ու Քաշաթաղի Շեփվարչակազմի աջակցությամբ։ Թիմերը մրցեցին 100, 400 800 եւ 1500 մետր վազքատարածքում, հեռացածքում եւ 400 մետր փոխանցավազքում։ Առաջնության անմիջական կազմակերպիչ կրթության եւ սպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ Արմեն Պետրոսյանը տեղեկացրել, որ վերջնական արդյունքում առաջին տեղը նվաճել Պետրորի իվ երկու դպրոցի թիմը, երկրորդը Մարտունաշենի, երրորդը Ծաղկաբերդի դպրոցների թիմերը։ Մարտի 25-ին Բերձորի Վահան Թեքեյան անվան թիմի միջնակարգ ներկայացավ Համպոլի շրջանային առաջնություն, որը դարձյալ կազմակերպել է Սերբասակազմի աշտակազմի կրթության եւ սպորտի բաժինը։ Մասնակցեցին Բեզորի թիփ 2, Գողտանիկի, Աղաձորի, Արտբաշենի, Գետամեջի եւ Երիցվանքի միջնակարգ դպրոցների թիմերը։ Առաջին տեղը գրավեց Բեզորի թիփ 2, երկրորդը Գողտանիկի, երրորդը Երիցվանքի դպրոցների թիմերը։ Մոսկվայում ավարտին մոտեցող շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարի 12-րդ տուրում հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արունյանը սև ֆիգուրներով մրցեց ԱՄՆ ներկայացնող իտալացի Ֆաբիանո Կարուանայի հետ եւ ուներ զգալի առավելություն։ 39-րդ քայլում համակարգիչը հաղթանակ էր շնորհում հայ գրոսմայստերին, սակայն Արունյանը կատարեց թույլ քայլ։ Պարտիան ավարտվեց 67-րդ քայլում ոչ ոքի։ Արունյանը վաստակել է 6 միավոր։ Ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինը սպիտակներով վստահ հաղթանակ տարավ Բուլղարացի Վեսելին Տոպալովի նկատմամբ եւ 7 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ 7 միավոր ունի նաեւ Կարոանան։ Մրցաշարի ավարտին մնացել է 2 տուր՝ մարտի 27-ին կայանալիք նախավերջին տուրում Արոնյանը սպիտակներով կխաղա Կարյակինի հետ։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը տարին սկսեց ոչ ոքիով եւ չկարողացավ հաղթել 14-րդ խաղում անընդմեջ։ Հայաստանի հավաքականի լեգենդար դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկու հրաժեշտի խաղում ազգային թիմը Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում մրցեց FIFA-ի դասակարգման աղյուսակում 64-րդ տեղը զբաղեցնող Բելարուսի հետ եւ բավարարվեց գոլազուրկ ոչ ոքիով 0-0։ Խաղավարտին Ռոման Բերեզովսկին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից նվեր ստացավ Toyota Prado Magnishi մեքենա, իսկ Տարոն Մարկարյանը նրան ապարգևատրեց Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով հայկական սպորտում մեծ ավանդ ունենալու համար։ Դարպասապահը մեկ շրջան կատարեց ստադիոնի վասկուղիով եւ հրաշեշտ տվեց երկրպագուներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն։ Օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր են տեղ-տեղ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 7-ից ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարև մթյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 16-ից 20 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց